Padahal wong mlebu swarga niku ora mergo amale ning mergo ora ana dosane. Paham, Bu? Lho niki beda. Kula jelasno. Cobi niki meneng niki tasih ngrungokno napa mboten? Oh, kula kinten ngantuk. Ngeten para rawuh. Kenapa kok saya katakan wong niku sing penting menghindari dosa? amal Siti gak apa-apa logikanya pripun ngeten kalau mau setengah setunggalipun literatur wonten cerita ngeten bocah cilik nek durung balik mati anake wong Islam mesti mlebu swarga nggih napa mboten cah bayi lahir lahir jebrol mati mlebu swarga napa neraka swarga. Pertanyaannya, bayi niku wis ngamal saya napa dereng? Dereng. Sing mesti bayi niku dereng gak ada dosa. Nggih napa mboten? Ora duwe amal tapi gak duwe dosa. Paham, Bu? lagi ono ana wong ngamal akeh tapi dosane akeh iso entek. Nggih napa mboten? mangkane kula panjenengan sing penting niku menghindari dosa fala tadlimu fihinna angkusakum sebisa mungkin menghindari nglampahi itu apa mana dosa-dosa gede tapi kabar gembira bagi kita orang yang mukmin selama kita menghindari dosa-dosa besar insya Allah dosa umpama kok cilik ora sengaja cilik ora terus menerus insya Allah di ngapura dening Gusti Allah Allahumma niki dawe Gusti Allah mboten dawe kula dawe Gusti Allah ngaten kangge wong sing iman in tajtani bu kaba iramatun haun kaba iramatun haun al نكفر عنكم نكفر niki dawuh nek sampean ngedohi dosa-dosa gedhe intajtanibu kabairamatun hauna anhu nukafir angkum sayiatikum asal kula panjenengan ngedohi dosa-dosa sing gedhe muga-muga besok umpama diadili kalih Gusti Allah niku sing dosa cilik di ngapura dening Gusti Allah Allahumma Allahumma malam Selasa wingi kula ngaos kalih mahasiswa niku nembe maos niki isih helingan tenggene tafsir Jalalain niku disarai kalih Imam Sawi wong niku besok ana telu ning akhirat siji muttaqun nomor loro mukhallitun nomor telu niku kufar muttaqun sinten wong-wong sing takwa muga-muga termasuk kula panjenengan Allahumma wong sing takwa niku besok terose Imam Sawi ditimbang amale kalih Gusti Allah ternyata sing apik niku luwih akeh Allahumma Allahumma delok wajah niki insyaallah wong soleh-soleh kabeh Allahumma lah terus nopo tenggene timbangan sisi kejelekannya itu ada memang sedikit dosa-dosa kecil nek wong sing ngene iki kranten wonten dawuh Gusti Allah sing wau wong sing takwa wau dosa cilik-cilike dintekno dianggep kali Gusti Allah ora ana Allahumma langsung mlebet swarga sing kafir jelas wong kok kafir ora nggawa iman niku tenggene sisi kebaikannya mesti nol sebab nopo ora ana apa-apane lumbian sedekah Pak iya tapi ora ana imane ora teko paham nggih niki langsung mlebu neraka lah sing mukholitun niki sing nyampur cara Semarange STMJ ngertos Bu STMJ Bu salat terus maksiat jalan napa Bu wau STMJ mriki usum mboten mriki niki salate kenceng mulih jukuk nyolong sandal nggih Lah niku nek ana wong mukhalitun ngaten niku ya ditimbang kali Gusti Allah. Lah mengko mesti sing umpama kok eleke niki luwih akeh ya arep di ngapura dening Gusti Allah. Ning Gusti Allah niku biasane wong sing kaya ngono niku dikumbah dhisik tapi ngumbahe ora nganggo banyu, ngumbahe nganggo gen gen alhamdulillah ngumbahe nganggo geni nek wis resik dosane lagek diunggahno teng swarga Allahumma Allahumma mulane geni niku cara madhab Hanafi Bapak Ibu Bu niki kula sekaligus memberitahu ibu-ibu wis ora usah geger gawe masjid botone ku campur ana napa niku uyuwe nguk banyune campur uyuh ora apa-apa sebab madhab Hanafi mengatakan geni ku menjadi salah satu alat toharoh dari najis umpamane boto niku dikulen diuleni napa di diwenyet niku di napa pokoke niku dijenang nggih dijenang lah jenangane botol niku sama sing tukang jenang niku yang nguyuh neng kolong ter nggih lah iku terus piye engko gawe musala engko masjid botolnya najis cara madhab Hanafi botol nek wis dibakar niku dadi su suci dadi pun ngangge madhab Hanafi ora ana masalah paham bu nggih lah jenengan nggih ngoten umpamane kok kepingin napa niku najis teng mriki nek sampan kuat dicuci nganggo geni ora apa-apa nggih lho Pak oh. Pak kena najis kena getih ora usah dicuci ora apa-apa dibakar bakar wong sekti ora apa-apa suci suci tapi insya Allah ora ana sing wani nggih lho Pak Badan tekan kene iki mau tekan dini iki wae Yes, niku sing penting niku wau para rawuh fala tadlimu fihinna angfusakum ning wulan Muharram yuk kula panjenengan sareng-sareng menghindari dosa khususnya dosa besar umumnya dosa-dosa kecil yang lain Allahumma Allahumma insya Allah wong nek no dosa senajan amale sithik tetep selamat Allahumma Allahumma niku wau Imam Ghazali dawuh sampean salate dekungkung tekun banget tapi dosane pirang-pirang percuma mending umpamane niki umpama nggih umpama jaman saniki lak wong gawe omah ya minimalis saiki urip ibadah ya minimalis kertas minimalis Bu salat ya pokoke limang wektu tok poso ya Ramadan tok terus haji ya wis pisan tok terus napa malih pokoknya sing wajib-wajib mawon tapi sampean ora nglakoni dosa babar blas insyaallah luweh selamat tenimbang wong amale pirang-pirang dosane ya pirang niku padha karo wong napa niku wau asam urat ngombe pil tapi mangan pantang pantangan niku sing penting Nah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken sejam pira iki? Setengah lima. Bu, nomor berikutnya yang paling penting bulan Muharram menika bulan kita panjenengan introspek napa introspeksi? Mawas muha muhasabah. Yuk kula panjenengan muhasabah, Pak tambah umur tambah umur iku artine saya suda sedaya jatahipun nggih napa mboten nggih napa mboten Yuk sekarang kula ngajak panjenengan introspeksi ngitung-ngitung menko iso wau ningkataken ibadah kula panjenengan. Allahumma Allahumma jajal Pak saniki kala-kala ngaji matematika. Pun bon, kalkulatornya disiapno. Kulo sampean umur urip niki nek cara Pak dokter terose wong arep urip sehat nek sepertiga atau delapan jam per hari kita tidur. Berarti nek 8 jam jenengan sare mulai jam pinten Bu Dalu? Jam songo, Tak sampai jam pinten? Jam sekawan. Jam 3 berarti 6 jam ya. 6 jam berarti seperempat. Kulo sampean turu niku seprapat umur. Seprapat 6 jam kan seprapat umur ke. Sehari semalam 24 jam Kalau kita tidur 6 jam Berarti kita tidur seperempat umur kita Kalau anda sekarang umurnya 60 tahun Berarti panjenengan sampun sare 15 tahun marem napa mboten Bu marem napa mboten kok muni marem ora ana mareme buktine napa dipanggil-panggil wau as-salatu khairum minan naum wis swidak taun turu napa turu wis 15 taun ora tangi nggih napa mboten nggih napa mboten lho niku sekali-kali betong turune kula sampean wis 15 tahun sing umur swidak sing 45 tahun 40 tahun wis 10 tahun turu Bu Bu wis saiki nggo ibadah salat sedina ping 5 sak salatan sak wiridane pinten menit Pak Pinten Salate nek jamaah ya 5 menit, nek dhewean semenit. Nggih napa mboten? Wah, kenceng. Wah, wah. Takoni, "Mas, salate kok cepet sapal?" Wis malah cah nom-nom saiki ana wong salat kok suwi niku digojloki. Salat suwi kaya Islam nyaran. Nggih napa mboten? Salat 5 menit. sak dongane sak wiri oh, malah wong-wong Semarang niku Pak kanca-kancane niku wiritan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis wa adkhilnal jannata tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal iki malah ora melu wiridan koncone Allahumma antas salam dia Allahumma lantas jalan langsung minggat bu bu umpama kok 10 menit guys sedina berarti 50 menit orang ana sak jam 50 menit niku para rawuh jajal bandingno karo turune kula sampean seket menit sebulan ping telung puluh berarti pinter niku sewu lima ratus menit sewu lima ratus menit niku nek didadek no jam dibagi swidak wonten pinten jam halo pinten 25 jam sewulan 25 jam kali setahun kali 12 25 kali 12 300 jam 300 jam itu nek ditung dadi dino dibagi 24 300 bagi likur halo ini kalau-kalau ngaji matematika ini telung 300 bagi likur pinten 2 12 12 hari setahun berarti gitu coba setahun sepertelune nggo turu berarti patang wulan turu sing ngamal ibadah salat ibadah rolas dina Bu liyane ya kanggo ngrasani wong nggih napa boten kanggo sing canom-nom ya WA-an SMS-an kanggo selingkuh <laughs> innalillah wa inna ilaihi lo ngeten niki coba nek kula pikir para rawuh kula sampan sami niku ya Allah nyuwun mlebet surga Gusti ora turu njaluk sur pantes napa mboten pantes napa mboten Pak lo do isin kabeh awak dhewe niki ternyata nek muhasabah ya awake dhewe niki izin kalih Gusti Allah kula sampean nek njaluk-njaluk niku masyaallah njaluk rezeki sing akeh njaluk dhuwit sing akeh njaluk omah sing apik mobil sing apik tapi perintahe Allah mboten dilampahi Sampan duwe anak jalukane pirang-pirang tapi karo wong karo jenengan ora manut paringin apa mboten? Halo? laun untung kok Gusti Allah niku mboten jenengan. Nggih napa mboten? Gusti Allah niku Maha Rahman, Maha Rahim. Mulane pantas nek biyen prose niki syairnya Abu Nawas. niku masa Allah nek kula muhasabah banget iki Pak pantes nek niku diwaca ilahi las tulil firdaus si'a jahim sami hafal nggih monggo sareng-sareng Ila ilahi الجحيم فهب لي توبة وعافية diresapi niki para rawuh Bu Bu teng masjid-masjid kadang nek pang napa niku pujian ngoten nggih niku jenengan resapi ilahi duh Gusti lastu lil firdausi ahla kula niki mboten pantes mlebet surgane panjenengan Gusti wong swidak taun niku 20 taun kula tilem kok Gusti nggih napa mboten nggih napa mboten dong melek yo maksiat. Mboten pantes. Tapi wala aqwa ala naril jahim ning menawi panjenengan niku nglebetaken dalem teng neraka jahim, kula niki nggo mboten kiyat, ngengel-ngeli wong niki. Mlebu surga ora pantes, lebokno neraka ora. Terus lebokno ndi niki? La ilaha illallah Muhammadur niki panci munajate wong-wong sufi niki begitu Pak, luar biasa. Mbon kalih Gusti Allah niku bermanja-manja. Gusti kula mboten pantes mlebet surgane jenengan Gusti. Ning nek kula lebetaken neraka kula ki mboten kiyang. Solusinya bagaimana? Fahabli taubatan Mugi panjenengan paring dhateng kawula tobat, tobat kula jenengan tampi dosa kula panjenengan ngapunten fa innaka ghafirudz dzambil adzim. Nggih namung panjenengan Gusti ingkang saged ngapunten dosa-dosa ingkang ageng menika Gusti. Allahumma Allahumma mula Muharram niki nggih ngatahno istigh istigh Terose teng wulan Muharram di tanggal 10 Muharram itulah Nabi Adam bapak moyang kita niku di ngapura dosane nggih teng wulan Muharram muga-muga kula panjenengan anak putune Adam di ngapura dosane wulan Muharram menika Allahumma Allahumma napa dosane Nabi Adam daya dosane Nabi Adam teng riwayat diceritakno mung siji mangan dahar buah kulti diusir saking surga para rawuh para ulama wonten sing dawuh ngistighfari dosa siji niku Nabi Adam le istighfar nangis patang puluh tahun para rawuh Bu Bu kula sampean dosa patang puluh tahun tau nangis mboten nangisi dosa nate mboten bu bu mbah kula sampean nabi adam salah siji istighfare patang polo kula sampean dosa terus patang polo tahun esek prengas prengas nggih lho mboten cengenges bon nggih ora nglarang sing penting optimis mawon muga-muga di ngapura dosane dening Gusti Allahumma Allahumma sing penting ditobati tenan derek napa niku sunnahipun Nabi Adam alaihis niku dongane Nabi Adam nek istighfar ngaten ربنا يا ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرين ya Allah kula sampun mengdolimi awak kula Bu mau kan Qur'ane didhawake wulan Muharram aja mengdolimi awake dhewe nek wis kadung mengdolimi ndang cepet istighfar nyuwun ngapunten dhateng Gusti Rabbana zalamna angkusana ning ngarepe Gusti Allah Gusti kula niki wong sing kaningaya tenanan dateng awak kula piyambak Gusti fa illam taghfir lana nek panjenengan boten ngapunten Gusti lana kunan naminal yakti kula niki teman-teman dados tiang ingkang rugi naudzubillah min mulane salah satu amalan wulan napa niku suro ya wulan suro wulan muhar muarram niku ngatah-ngatahake istil Allahumma Allahumma bon jenengan istighfar sewengi ping 100 wae aja akeh-akeh dicicil bar salat sepisan 20 astagfirullahalazim astagfirullahalazim Astagfirullahaladzim Ping rong puluh Bar subuh rong puluh Bar duhur rong puluh Nek kuat ben bar sholat satus ya sae Allahumma Allahumma Ibu-ibu sing wis ora ngliwetno anak, wis ora ngedusi anak cilik, wis ora kakan repot, istighfar dikathahake muga-muga urip tambah barokah Allahumma Allahumma pun niki kanggo nyemangati jenengan kersane purun mulazamah istighfar wonten cerita niki teng tafsir Al-Qurtubi tafsir napa Bu kula maos tenggene kisah tenggene Al-Qurtubi wonten dawuh ngaten ternyata kesimpulannya para rawuh istighfar itu bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah napa Bu menyelesaikan masalah tanpa tanpa masalah. Lungke wonten riwayat ngeten niki mangke jenengan pirsani tenggene tafsir surat Nuh. Niku wonten cerita Imam Hasan Basri. Niku pernah ketamonan wong telu masalahe beda-beda. Siji Pak sing dugi pertama tamune niki petani, kertas petani sing petani ngacung tunggal kali muka-muka berkah Allahumma Allahumma petani niki sowan wonten ngarsanipun Syekh Hasan Al Basri Assalamualaikum Assalamualaikum Syekh Hasan Al Basri kabeh iki Waalaikumsalam Monggo monggo monggo pinarak pinarak daleme pundi Pak kok Keroyo-royo mriki kadose kula kok dereng nate panggih jenengan. Nggih, Pak. Kula daleme keranggan. Oh, keranggan apa pundi niki? Kandangan. Oh, kandangan pundi? Nggih nika celake masjid. Oh, ngoten. Monggo-monggo pinarak. Wonten napa? Ngeten. Kula niki nggih pekerjaan kula petani, Pak. Heeh. Mm -mm. Ning masya Allah kulo ikhtiar mongso pari kulo nandur pari konco koncone dados pari ini kulo boten dados kulo ikhtiar konco konco nandur polo wijo kulo nggih nandur derek entek nandur nopo niku nopo mriki biasanya lombok nandur nopo nopo masya Allah koncone dados kulo nggih boten Masya Allah Bu mongso panas kala-kala kula nandur semangka masyaallah niku nggih pernah niku ajeng dados bareng rada ketok mending-mending niku dicolongi tangga-tangga <laughs> La ilaha illallah Muhammadur ora tahu kasil niki ceritane Bu niku mbahasan Al Basri dawuh Mas sampean ya tetep usaha sing apik ning ya ditambah nek bengi karo ngakehno istighfar ngoten mawon kiai heeh wis ngatano istighfar bon medal niki ana tamu maneh tamu nomor loro pedagang sing dagang ngacung petani ora dagang ora terus napa niki pegawai negeri sedaya nggih. La ilaha illallah. Rupane kaya ngene pegawai negeri. Para rawuh pedagang niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo-monggo pinarak jenengan pundi daleme? Kula kandangan malik. Insyaallah. enten napa Pak kok njenengan ketoke susah banget ngeten yai dalem ajeng napa niku nyuwun donga kalih panjenengan lah donga apa kula niki sehari-hari profesi nggih pedagang kiai tapi Masya Allah usaha kula dagang niku kabeh entek selalu mboten kasil mongso panas kula dagang es koncone telas kula nggih telas tapi telase dados banyu <laughs> bangkrut kula niki arep bodho kanca-kancane dodotelan napa niku panganan kula dodol pakaian nggih jilbab nggih rok nggih macem-macem masyaallah kancane dobati kula niki dagangan telas tapi diutang ora do bayar Ya ini takon, "Wong ngendi gue sing utang ora do bayar? Tiang pundi wau?" Kandangan. La ilaha illallah Muhammadur Bon kula dagang klambi ora kasil, kula dagang buah. La ilaha illallah. buah niku kula jajakkan di napa kios kula. Ana wong teko niku ya Allah, takon-takon iki dhuwur gane pira karo ngicipi limo Iki salah regane pira ngicipi loro. Lah sing teko niku mung takon karo ngicipi barang entek entek dicipi wong pundi? Kandangan. Ngoten Bu nggih? wong wedok kok ngoten niku biar Pakon <laughs> ngicipi dal-dal-dal bareng ngicipi wis bon regane ora cocok, Bu. Nginjang malih, nginjang malih teko nganyang meneh. Mau ngarep mangan duku, mangan salak nang wa. Tiang pundi niku wau? Kandangan. Masya Allah. Bon, wes Sampan usaha dagang terus no apa sembarang sing sampean iso tapi ya karo nek bengi riyadhah ngatahno istighfar. Wis wong loro iku masalahe beda, solusi istighfar kabeh. Sing menarik para rawuh nomor telu sing teko niku sinten? Sing teko niku ana wong wis jejodohan pirang-pirang tahun gak duwe anak. Nyuwun sewu tidak bermaksud menyinggung orang yang mungkin punya kasus yang sama di sini. Nggih. Wong niki ora duwe anak sowan wonten rengarsane sana bahasan Basri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo monggo monggo pinara. Jenengan pundi, Mas? Pundi? Kandangan meneh. La ilaha. Kandangan di sini masalah tok nggih kandangan. Monggo monggo monggo pripun pripun nanti apa? Anu yai i eh, anu, wah jangan anu dia anu. pengen ngomong sing kepenak. Monggo monggo ngunjuk sik ngomongnya men kepenak. Nggih nggih nggih yai. Bismillahirrahmanirrahim. Lo niki wau nih niku lo Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, wes ngunjuk sampun. Ayo matur wis ngunjuk ngomongnya lancar <laughs> ngeten yai sepindah dalam soan, kaping kali pun gih nyadong barokah doanipun kaping tiko kula jeng nyaosaken kula niki ada masalah ning dereng kepanggih solusine opo masalahe ngeten kula niki pun jejuduan niki kalih estri kula kula beto mriki pun gangsal tahun luwih dereng angsal dereng angsal keturunan Masya Allah Nek coro kulo kia ini tak takon Lu sampai normal moral <laughs> Normal moral sampai Ini ku tamu ini bisa jawab Kulo nge normal kiai Nek enjang ini Kulo banduli botol kuat kok Tangan ini gitu maksudnya Ngapa mbah sampai <laughs> Ngapa kula nggih pun preksa dokter normal sedaya nggih Bu Bu namine anak niku niku kekuasaane Gusti ana wong wedok normal lanang normal ya trengginas kabeh gawene ya sregep ora dadi da sebab napa dadine anak niku niku karepe Gusti nggih napa mboten mula aja ngenyek sing dadinan aja ngenyek sing ora dadinan nggih napa mboten sing gampang dadi aja ngenyek sing ora gampang dadi nyatane ana sing ora sengaja iso dadi kok nggih napa mboten Bu gawene iku kesusu digrobyok hansip iku wae dadi sebab niku kekuasaane Gusti nggih napa mboten nggih napa mboten Mula kadang ana wong normal kabeh gak dadi-dadi. Niku terose Imam Hasan Al-Basri itu dawuh ngeten, "Ya wis Mas, usaha tetep. Nang aja mbendina." <laughs> eh, lungguh niki bener teorine, aja mbendina. Engko nek banyune encer, ora dadi nek kekerepen. Paham, Bu? Apa sing encer? Nggih, kopi <laughs> niku nek susune kenceren ora ora tetu wis diarang-arangi tapi yo karo ngatahno istil iki cara wong nalar nggih apa hubungane istighfar karo duwe ora ana hubungane nek cara wong modern sakniki disoal Pak cara mahasiswa sing kritis apa hubungannya Pak Orang nggak punya anak kok disuruh istighfar. Orang dagangannya sulit kok suruh istighfar. Orang pertaniannya sulit kok suruh istighfar. Bisa saja orang bertanya seperti itu. Umpama ana wong takon ngoten niku, lah mangke buka tafsir surat Nuh ayat niki. Fakultus tafiru. ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ويجعل لكم أنهار surat no maknane napa fakultu jadi biyen niku umat Nabi Nuh merga kakean dosa ora manut marang Nabi Nuh ajenge tobat niku ajenge tobat dicoborin kali Gusti Allah napa niku wong ekonomi angel pertanian angel wong wedok do gabuk ngertos gabuk padha cara mandul nggih gitu. Maka dikatakan fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yuk padha istighfar marang Gusti Allah, dosane ditobati. Nek wis do mulazamah istighfar, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengutus langit agar menurunkan air yang deras yang membawa barokah sing mangke nyebabake pertanian jadi subur. Allahumma Allahumma wa yumtitkum bi amwal dan Allah akan membantu kula panjenengan diparingi bondo sing akeh Allahumma sing dagang delalah yo ya lancar sing ning pasar lancar sing duwe kios kiose berkah lancar Allahumma Allahumma sing durung duwe anak bi amwalin wa banin sing durung duwe anak dikai anak kalle Gusti Allah delalah bojone nggih napa mboten sekali tembak langsung kena Allahumma langsung dadi anak mergo caket kalle Gusti maknane para rawuh istighfar menika saged nyebabake mandhapipun rahmat lan karunianipun Allah Subhanahu eh menawa-menawa para rawuh angele urip seseke urip niki merga kula jenengan kakean niku wau langit ya sumpek langit iki arep ngudani kula sampean sampean iki wegah sebab napa iki engko nek tak banyu pertaniane lancar mbakone lancar jagunge lancar paling kodho nambah maksiat moh ngudani iki ketok arep udan Allahumma Allahumma Ya Allah mangkane ngatah-ngatahno istighfar muga-muga dadi sababiyae berkahipun urip kula panjenengan. Allahumma Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken pun lah mboten usah kata-kata nggih. Kula niki ceritane wau mriki nyopir dhewe. supire kula nu delalah kok ana alangan masyaallah lha iki engko sampean kepenak bar iki mulih langsung sare lha kula sik nyumbur muga-muga selamat Allahumma Allahumma bon ingkang sekedhik menika mugi-mugi wonten manfaatipun menawi wonten atur kawula ingkang boten renok ing penggalih panjenengan nyuwun sih gunging pangaksami Monggo pun ditungani solawatan rien wis ora usah dimusiki nggih.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 أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأنبياء والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا يا الله من الأبدان أصحها ومن الأجسام أقواها ومن الأشباح أنجاها ومن العقول أوفرها ومن الصدور أشرحها ومن القلوب أنورها ومن العلوم أنفعها ومن الأخلاق أحسنها ومن الذرية أطيبها وأصلحها ومن الأرزاق أبركها ومن المكاسب أرغدها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك اللهم بحق الفاتحة وبأسرار الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبجاه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أن تيسر لنا جميع أمورنا من أمور الدنيا والآخرة وأن تقضي لنا حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم يا الله اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلامذتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الذكر وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان اللهم رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا يا الله كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم